A Ràdio Palafrugell, trossets compartits, amb Sandra Bisba. A respirar de la mà del record cada paraula de fragilitat gestos escassos d'insatisfacció cada dimecres, a partir de les 12, fem un repàs dels fets més importants que van tenir lloc a Palafrugell ara fa 100 anys a través dels reculls de premsa local. Amb la sort per conèixer-nos tu i jo. Recorda que aquesta veu sap recordar Torna a la sintonia de Ràdio Palafrugell, trossets compartits, després doncs, dels senyals horaris de les 12 i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Torna aquest programa amb la Sandra Bisbal al capdavant. Bon dia, Sandra. Bon dia a tothom. Bon dia, Rubén. doncs, eh, abans li deia, cada dia <laughs> ens sorprens més, eh, Sandra. <laughs> Parlarem de pesca amb dinamita. Correcte, correcte. Jo no vull, no sé, ja sortia el peix esqueixat, eh, ja sortia tot... <laughs> Sí, no sé, la veritat és que eh, no devia de ser eh, gaire bo, no? no? Dona la sensació, eh? Avui el gust, en dia, no? També, sí, sí, no sé. Avui en dia segurament que, que no passaria gaires proves sanitàries. Però, en fi, doncs sí, es pescaven dinamites, pescaven dinamita a les nostres costes. No, no ho hagués dit mai, eh? <laughs> veritat. sí, sí, això sembla que era una pràctica que ja a finals del 19 ja ja es posa en pràctica i que, i que durarà bueno, bastant de temps. De fet, eh, bueno, consistia doncs, a capturar el peix amb uns cartutxos de dinamita que feien explotar a l'aigua sí. i, i llavors doncs, aquesta explosió feia doncs, que, bueno, que eh, si el tiraves el cartutxo en un banc de peixos, doncs allà doncs, quedessin tots morts i alguns doncs, eh, bueno, mm, inconscients, no? Mm. potser, mm. tots flotant, i llavors, doncs, vinga, fàcilment doncs, eh, ho carregaven Uh, i però clar, aquí s'enduien peix gros, peix petit, o sigui, clar, aquí no hi havia discriminació no, mm. de cap tipus, vull dir que allà mm, passava tot mm, pel sedàs, diríem, no? I tant. I, i, bueno, i fent bé, vés a saber, doncs, eh, bueno, esclar, mm, a part de peix, no sé... Marí, també, sí, no? Sí, eh, bueno. suposo que devia rebre, mm, bueno, altres, altres coses, no? I altres animals que en aquell moment, doncs, passaven, no?, eh, la ah. consciència mediambiental abans no estava tan instaurada, òbviament, i menys al segle, això finals del segle XIX. Eh, clar, jo també m'hauria saber si aquest peix si sortia sencer, perquè suposo que alguns, eh, eh clar, clar, els clar, que els hi queia més clar. a prop la dinamita, sí, sí, sí, sí, sí, devien sí, sortir sí, sense espines, sí, eh? Sí, sí, sí. Bé, de fet, um, aquest, ja aquest peix eh, era molt més barat que el, el, el, la captura tradicional no?, de pesca, Um, sabem, per exemple, en el cas de Begú, que um, s'avisava, van molts a pobles s'avisava uh, amb les campanes doncs, que, que hi havia peix a, a plaça, no? que hi havia mm. peix al mercat, i, i llavors sembla ser que amb les batallades se sabia el preu del peix, no? Cada batallada eren com 3 cèntims, no? Llavors tu sabies eh, el preu del peix ja sense costar te a mercat, no? Llavors ja podies decidir si tenies ganes d'anar-hi o, o no. Eh? O no i, i llavors doncs, eh, sembla ser que, que, que, bueno, que el, el, el peix pescat en dinamita tenia poques batallades. Val, tenia poques batallades eh, i aquesta dinamita, Sandra, aviam, eh, d'on la treien, no? <laughs> Doncs mira, sembla ser que teníem una fàbrica de dinamita ben a prop, a Begú, a Fornells. Uh -huh. val? Uh, pel que sembla, sembla, pel que diuen els anuncis de, de l'època, era la única fàbrica de dinamita a Espanya, eh? i la teníem aquí al costat. I la, la funda un, un ciutadà francès per allà al 1870-1871. Mm -hmm. no? Mhm. I posa doncs, en boga aquesta pràctica de, de pescar amb dinamita. Mm -hmm. Doncs eh, es va posar de moda aquesta, aquesta pràctica i què? Això es va allargar gaire? Mm, no sé, després s'hi van posar també autoritats competents en el seu moment? Clar, a, eh, a veure, es, han, eh, aquesta pesca doncs, feia malbé doncs, a, eh, feia malbé, o sigui, fins i tot la, la, la, la pesca de, de, de, de, dels, dels mesos següents o, de, o dels anys següents, però és clar, si anaves matant el peix petit també, clar. Eh, vull dir que realment eh, era molt perjudicial i a més a més que sembla ser doncs, que eh, es trobava doncs, molt de peix que, que, que, que no recollien potser perquè se'ls marxava de la zona on estaven i, i, i bueno, tot de peix mort eh, eh, escampat no? per, per, per, per, per platges i així, mm. vull dir que realment doncs, es feia, es, bueno, es, es, es perdia, es malgastava, diguéssim, molt de, molt de peix que, que, que no arribava al mercat i que, Clar. i que quedava mort eh, suren per les aigües, no? Mm -hmm. um, llavors, sí, sembla que... Bueno, mira, tinc, per exemple, un, un article del 2 d'agost de 1898 en, sí. què, en què deixa clar que això era una pràctica que, que, que, que, es, que es feia doncs, també aquí doncs, a, a, les, a les platges de Calella, Llafranc i sobretot la zona de Calella sembla que que era doncs, la més afectada, diu «Los Cañés formen part integrante de Calella. És un pintoresco barrio de los que debiera ser atendido en las súplicas contra la odiosa pesca de la dinamita». Mm. És un, o sigui, pel que he anat trobant, eh, els pescadors de Calelles es queixen moltíssim d'aquesta mala pràctica i, i llavors doncs, eh, bueno, comencem a veure doncs, els efectes no? de, d'aquesta pràctica i, i algunes de les queixes dels pescadors. Mm -hmm. Si t'assembla, passem a una lectura que he trobat a la, a la crònica el 19 de setembre de 1897, sí. en què un pescador, un mariner de Calella, ens explica eh, bueno, la greu situació. Doncs som Sandra, amb aquesta primera lectura una miqueta més, més, més llarga i amb un protagonista, no? un afectat, sí. poder. No hará muchos días que estando en Calella, donde reinaba fuerte vendaval, e impidiendo salir las barcas de pesca a sus faenas, nos extrañó ver inactivo a un marinero de Calella que acostumbrábamos otras veces y en idénticas ocasiones encontrarle siempre ocupado, aunque no fuera más que pescando con caña durante el mal tiempo. Nos acercamos a él y dando rienda suelta a la curiosidad, manifestamos nuestra extrañeza con amargura, dijo que la causa del fastidio y desespero que sienten al ver que se pasan horas y más horas pescando sin coger nada, absolutamente nada. Era de ver el marinero como con su rústica pero interesante palabra recordaba los sitios favoritos de pesca en caña. Aquí eran las cántaras, más allá los curváis, no lejos de allí las obladas y saupas, los llobarros, los sars, etc daban su mayor contingente de presa al inteligente pescador. Ahora no se pesca nada, con los palangróns y llenses muy poco y con los demás sistemas menos. Todo, todo se había acabado gracias a la dinamita, gracias al terrible explosivo usado por los que se recrean en dañar al prójimo, siendo causa consciente de la ruina de una clase pobre pero respetable como es la del pescador. Dos o tres años antes respetaban aún la costa, cita el término municipal de Palafrugell. Hoy ya no es en Bagur, en La Fosca y en San Antonio donde se pesca con dinamita, decía el marinero. Hoy es en nuestras mismas puertas donde oímos el estruendo de los petardos. Es muy cerca de aquí donde encontramos inmensas moles de pescado muerto con dinamita y abandonado después por los infames, a quienes la ley les tiene reservado un castigo que nunca llega detrás de los Forcats y cerca de Cap Roche, mismo que distan poco más de un kilómetro de la bahía de Calella, hayanse visto amontonados millares de pescado víctima de la dinamita. Que vean el digno ayudante de Marina de Palamos y el celoso señor teniente de carabineros de este puerto si son justas las quejas que repiten todos los días los pescadores, que extremen su vigilancia si es necesario, para dar con los culpables y después que se les castigue con todo el rigor de la ley, lo que les aplaudiría la sociedad entera y no podría menos que agradecérselo los pobres pero honrados pescadores. Veiem aquesta crítica eh, que, que es fa amb aquest tipus de, de, de pesca. Mm, ens explica eh, això que s'amunteguen, que hi ha muntanyes doncs, de peix mort a causa doncs, d'aquesta doncs, dinamita, peix que no s'ha acabat recollint i que per tant acaba a la, a la, a la platja, no? a les costes, sí, amb tot sí. el que comporta això, eh? a part de la, de la imatge i doncs, després també doncs, de, per la biodiversitat. Al final estem, bueno, matant doncs, més exemplars potser dels que es necessitaven Exacte. o altres eh, peixos o altres animals que no, que no, que no eren necessaris. Correcte. I amb tot això, què? Doncs veient que aquesta crítica i que era una cosa visible, a més a més, Sí. Uh, eh, S'hi va posar solució ràpid o, o, o què? Bueno, eh, sí, sembla que... Bueno, per una banda, sembla que hi ha interessos eh, que, mm, bueno, que fan com una mica la vista grossa, no? Mm -hmm. Ja sembla ser que doncs, alguns càrrecs superiors eh, que haurien de prendre cartes a, a l'assumpte, doncs eh, fan una mica la vista grossa, no? Com es denuncia en el següent article, el mm -hmm. del mhm. districte, el 6 de febrer de 1898. El Fomento de la Pesca aplaude el comandante de Marina de Tarragona por haber puesto mano en los abusos que se cometen por algunos, dedicándose a la pesca por medio de la dinamita por lo cual la semana pasada ingresaron dos individuos en la cárcel de aquella ciudad. lamentándose dicho colega de que otras autoridades no hagan lo propio que el de la Tarragona, dejando que se perjudiquen con tales abusos los intereses de los sufridos pescadores. Ahí llaman, señor comandante de la Marina de Palamos. Entérese usted de lo que ocurre en esta costa y sabrá las justísimas quejas que formulan nuestros pescadores. Es probable que entre estos dinamiteros encuentre usted alguna autoridad muy popular. Subratlles això. Autoritat molt popular, no? Sí, sí, sí. Remarques. No? Sí, mhm. sí, sí. Perquè, clar, eh, realment doncs, eh, sembla ser que, que, que hi havia doncs, alguna autoritat mm, un pèl compromesa no? amb, amb aquesta pesca de dinamita, possiblement doncs, eh, en treia algun profit o eh, era doncs, eh, bueno, mm, bueno, en treia, sí, en treia profit Benefici, directe, no? no? Sí. D'alguna manera, no? Uh, per tant, doncs, aquí hi ha aquesta denúncia. Tot i així, veiem Uh, com per exemple mm, amb altres articles, eh, perquè és un tema recurrent a la premsa durant eh, aquests anys, a finals de, de, del 19, principis del 20. Sí. Val? És, és molt recurrent, traiem, traiem doncs, eh, molts articles amb moltes queixes però veiem que mica en mica doncs, eh, es van posant eh, solucions. No? I tenim, per exemple, un article de, de l'alcalde de Sant Feliu mm -hmm. val, que ordena retirar el peix del mercat que fos mort amb dinamita. Val? per tant, doncs... Eh, Mesura... Eh, exemplar i, i dràstic, eh? També. Correcte, correcte. El 13 de febrer de 1898 surt aquest article a la premsa, sí. per tant eh, és molt aplaudit i, i és que, ai, d'alguna manera s'està demanant que els altres pobles doncs, eh, fagin també el mateix, no? Fins i tot apuntes, eh, això, que, que, que hi ha multes, eh? Per, per, sí. per, per, per aquest tipus de pesca fins a, fins a dos mesos d'un jornaler, no? Podríem suposar, sí. Sí, sí. Miren, aquí en l'article següent, que uh -huh. llegirem ara, ens, eh, ens parla una mica de la quantitat d'aquestes multes. Un amigo nuestro de Palamos nos comunica que hablando con el señor ayudante interino de Marina referente a la pesca con dinamita, manifestó estar dispuesto, como es su deber, a aplicar el máximo de la multa que es de 160 pesetas a los contraventores de la ley sobre pesca ilegal con dinamita y añade que será en vano que se interesen a favor de los culpables amigos de Palafrugell, Calella o Palamos que los pescadores de Calella, los más directamente interesados en ello, denuncien lo que los que usen dinamita para pescar y serán castigados con todo el rigor que concede la ley. Agradecemos a nuestro amigo el interés que por este asunto se ha tomado y aplaudimos de veras al señor ayudante interino de Marina por sus buenos propósitos. Eh, que al final, no? Eh, o prohibint una cosa, eh, si la gent no fa cas, passes a, a sancionar. Sí. Eh, I sembla que també tenim <laughs> lectura, no?, d'això, de, sí, de, de sancions. Clar, clar per, una, per una banda tenim aquesta multa de 160 pessetes, que això és moltíssim, clar. perquè si, si pensem una mica amb els preus dels jornalers, amb els sous dels jornalers, aquí valdria uns dos mesos de jornal, eh? Per tant, doncs... Eh, eh, eren moltes eh, importants. Per altra banda, aquí torna a remarcar eh, el fet de que hi ha alguns interessats a Pala, Palafrugell, Calella mm -hmm. i mhm. Palamós, eh, eh, que no els interessa que, que, que es deixi de pescar amb dinamita. Val? Per, eh, diu, eh, diu, será en vano que se interesen a favor de los culpables amigos de mhm. Palafrugell, Calella o Palamós. Mm? i eh, llavors veiem una mica no, això que, bueno, que crida aquests pescadors de Calella, que sembla que sec doncs, que, que és d'on venen les queixes més importants, no? doncs que, que denuncin, no? que denuncin perquè doncs, ells puguin prendre, bueno, eh, fer, donar una solució a, a, al problema. Mm? vist eh, aquest, aquestes multes no, que es posaven, déu nhi quines sancions, eh? tu ho comentes, sancions doncs, més que exemplars, eh, no obstant això, també hi havia gent no? que, que va ser multada perquè ho continuava fent, no? Sí, he, bueno, he intentat buscar a veure si trobava doncs, a, a algun sancionat i sí, i precisament l'he trobat doncs, a, aquí a Calella, per tant, doncs, a, mm. bueno, és un cas a, de, del poble, no? Mm -hmm. que doncs, bueno, hi havia mesclar alguns pescadors que suposo que també a vegades la situació t'aportava doncs, a, a a fer coses que possiblement doncs, si hi hagués prou pesca per tothom doncs, eh, no haguessis mai pensat de fer-ho, no? Vés eh. a saber, no? Però eh, tenim doncs el cas de una multa que es posa a Joan, Bast a Joan Bastons Casas, val? i això ho denuncia el Distrito el 24 de setembre de 1899 ja veieu, eh? Parla, començàvem parlant del 97 i ja estem al, al 99, eh? Mitjans cap a finals, l'últim trimestre del 99, com ens deia, doncs eh, una cosa que va durar, eh?, en el seu temps i, sí. que, i que la pensa en aquest cas i que va recollir molt bé. Correcte, doncs uh, diu així. Don Juan Bastón Casas, que había sido multado en 25 pesetas por la comandancia de Marina de Palamos y se apeló de aquella decisión por haber pescado con dinamita, ha sido condenada por la Capitanía de Cartagena a la multa de 80 pesetas. Para este viaje no necesitaba yo alforjas, podrá decir el señor Bastón. Esto puede servir de aviso a los que se dedican a los entretenimientos por los cuales ha sido multado el referido Bastons, y los que deben vivir de la pesca habrán visto con gusto el que se castigue a quienes tanto les perjudican en su industria. Es de desear que estos abusos se corrijan con mano fuerte. Eh, un ejemplo del que dèiem, eh? que si no es, no normativa que se había doncs es passava a l'acció, en aquest cas a la, a la sanció, eh, i una sanció exemplar, 80 pessetes en aquest cas per, per en Joan Bastons, que, que doncs, devia quedar escarmentat i suposo que després també molta gent devia dir carai, això sí que va de veritat, poder que s'ho devien repensar, no?, arran d'aquesta d'aquesta sanció. Sí, bueno, sembla que la pesca amb dinamita encara eh, eh arribarà cap als anys 20, no? Eh, sí, però bueno, cada cop més i cada cop serà més controlat i, i, i cada cop més multat i per tant doncs a, a mica a mica doncs a, eh, és una pràctica que es va abandonant però bueno mm, sí que en aquests anys veiem que, que realment és on hi ha més quantitat d'articles que en parlen, per tant és, és, és, una, és un moment doncs, en què realment els, els pescadors de Calella es veuen molt afectats i, i per tant doncs, eh, se suposa que devien estar contínuament enviant queixes a l'Ajuntament eh, per, per, perquè es, es fes alguna cosa. Mm -hmm. Finalment es va, es va aconseguir amb aquestes sancions i doncs, això, de mica en mica es van anar deixant eh, aquesta, aquest tipus de pesca i se'n va anar doncs, a, la, a la més tradicional i que al final també ha anat evolucionant molt, eh? que ara això ja seria un altre tema, però sí. avui aquest, aquesta, aquest programa d'avui de de els compartits que la veritat doncs eh, curiós perquè segur que poder molta gent no? Que, que, que no estigui relacionada amb l'àmbit de la pesca no? que no tingui una que a casa seva no hi hagi una tradició doncs, familiar de, de pescadors segurament desconeixia aquest tipus sí. de pesca i, i, i que se'n va parlar tant eh, també que això també és, és, és rellevant correcte, correcte. Mm -hmm. mira a mi m'agradaria despedir-me repetint un petit paràgraf eh, d'aquest mariner que ens, eh, ens explica doncs, una mica bueno, aquest record no, que ell tenia de pescar en canya i, i, i on trobava cada, cada, cada peix, no? Doncs uh, acabarem aquest, amb aquest fragment. Sandra, nosaltres doncs, eh, ens acomidem ja fins al, fins al dimecres. Eh, gràcies i, i fins la propera setmana. Fins la propera setmana. Així diu. Era de ver el marinero, como con su rústica pero interesante palabra, recordaba los sitios favoritos de pesca en caña, Aquí eran las cántaras, más allá los curváis, no lejos de allí las obladas y saupas, los liubarros, los sars, etc. Estos daban su mayor contingente de presa al inteligente pescador. Ahora no se pesca nada, con los palangrons y llensas, muy poco, y con los demás sistemas menos. A Ràdio Palafrugell, trossets compartits, amb Sandra Bisba. Una oportunitat per conèixer-nos tu i jo. Recorda que aquesta veu sap recordar